Mrs. Crosby Adams, lau la nomo quium Juliet Graves adoptis posia et zinillo, esti su zona componistino, verchistino, preleganto, cae concert pianisto, quio atingis nasian atenton dom sia carriero. Si estas uno la plei prestigiai pianistoi en la historio du sono, prosia granda pionira laboro, creado de y por qui kiuj servis el gvidilo por la primulto de la pianinstruistoj en la lando. Juliet naskiĝis en la Niagara regiono de la subŝtato York si creskis en Vieno, proxime de la granda rivero, kiu vekis sian amon por la naturo cae al ciu si atribuis tia in musica in sentemoin. Apud tiu ci rivero, cae iesia sepa iaragio, si comensis studi piano. Poste si prenis piano leccionoin cum Cecilia Cari en Rochester cae ce Claude Crittenden, ciam si jam estis instruantino ce la Ingham Universitato de Roy, La Unua Universitat o por Virino i la Novi York State por en Chicago she studies music teorion sub Adolf Guedig. Juliette Gage Ciges kun la respectata corus dirigente kai instruisto de music teorio Crosby Adams. La paro translocigis unue al Buffalo, de tiel Kansas urbo, poste al Chicago, cae fin fine al Montreat Norda Carolino. Cie si instruis ludi pianon cae organon, ciu en proprei privatai lerneioi, ciu en statai, au en pregeioi. Siei plei daurantai contribuoi al usona musica historio estas siai componajoi de infan musico cae siai instrumetodoi. Si evoluigis ciuin siain metodoin pensante pri la besonoi cae interesoi de la studentoi, sur base de logica ordo depende de la nivelo. Si publicigis sian unuan el donon de quintonai schizoi opus 1, cae poste publicigis multain pianoranjoin, duetoin, cantoin, cae studoin por comensantoi, inclusive sian bonegan vercon la grada studado distribuita en dec volumoi, quiu estis tre populare usita de piano instruistoi tra la lando. Crosby Adam Music School en Chicago, lerneio quiu atingis grandan nacian reputacion, estante la unua stata lerneio en usono, quiu includis la trainadon de music instruistoi en publicai lerneioi. Gi ofertis programoin en instrumenta musico, vocia musico, harmonio cae music historio. Juliet Adams igis grava music recensisto en music revuoi, aperante regule en Chicago gazetoi cae prelegante. En Chicago, si creis la festivaloin de pupai musicoi, novan manieron al porti infanoin al musico, por cio si publicigis du libroin cae piano soloin basitain sur pupoi. Crome, Signorino Adams verkis alien libroin, chapitroi de musica vivo, autobiografia in racontoin, cae studoi pri himnologio, pri quiu si atingis grandan critican successon. Gi estis vaste usata en seminarioi, pregeioi, cae musiclerneioi, cae estis reeldonita. Si estis reconata de sia i santempuloi, kiel exemple de la fama en mi bitch, con qui u si amiquigis. La du virinoi i correspondis ofte pri siai i musica i componajoi, concerto i vergo i en progresso, cae conservis amicesum dun siai vivoi. Signorino Adam, ancau u correspondis con la conata componisto Edward McDowell, de quies es musico de amo al naturo si senti sin inspirita. Si escribis scribis libron per lia musico, sed ancam establis McDowell Clubon en Illinois. La hoy Adams construis dometon en sobaja regiono de Norda Carolina lau inspiro de tiu de McDowell por fari de gi instruistan lerneion, quien publicai music instruistoi alla tuta lando venis por plivonigi sien instrucapabloin. La lasta concerto de Mrs. Crosby Adam esti tonita en Norda Carolino dum sia naudec dua nascistago.